mi je bilo šest godina, vidio sam jednom prilikom u nekoj knjizi o prašumi veličanstvenu sliku. Knjiga se zvala Istinite priče, a slika je prikazivala zmijskog cara kako guta neku zvijer. Ispod slike je pisalo Zmijski car guta svoju žrtvu cijelu, ne žvačući je, i poslije toga se ne može kretati, već spava šest mjeseci. Uzeo sam olovku u boji i s mnogo pažnje nacrtao dugačko zmijsko tijelo s velikim, upravo ogromnim zadebljanjem u sredini. Moj prvi crtež izgledao je strašno. Prikazivao je zmijskog cara koji je progutao slona. Pokazivao sam svoje remek dijelo odraslim osobama, a one ne samo da nisu shvatile što moj crtež predstavlja, nego su mi savjetovali da se kanim crtanja zmijskog cara i da učim geografiju, historiju, matematiku. I mora se priznati da mi je to postalo korisno, iako sam time već u šestoj godini napustio sjajnu slikarsku budućnost. Razumijete me, morao sam nešto postati, zar ne? Naučio sam upravljati i avionom, postao sam pilot. Od tada sam dugo živio među odraslima, ali to nije bitno popravilo moje mišljenje o njima i zato se svojom tužnom pričom obraćam vama. Samo vi možete shvatiti važnost svega što ću vam ovdje ispričati. Samo mi vi možete pomoći ako se ikada nađete na jednom određenom mjestu pod zvijezdom, u beskrajnoj pustinji Sahari, kamo sam se morao spustiti radi kvara na avionu i gdje se prvi puta pojavio mali dječak iz svemira. Gledajte pažljivo kada budete prolazili ovim predjelom Afrike – i ako ispod same zvijezde najđete na nekog dječaka sa zlatnom kosom, koji se smiješi, koji ne odgovara kad ga čovjek pita, pišite mi brzo, ne ostavljajte me tužno. Javite mi da se on vratio. mi ovcu. Molim vas. Tko si ti, što? Nemojte više spavati i nacrtaj mi ovcu. Jako sam tužan. Čekaj, Malini, da prvo protrljam oči. Tako. U ako ja sve to sanjam, san nije ni tako ružan. Mališan je lijep kao kakav princ iz bajke. Kosa mu je poput zlatnog žita, a lice tako lijepo i tako tužno. Dobro, sada da razgovaramo. Što tražiš ti ovdje na hiljade kilometara od ljudskog naselja? Ne izgledaš mi mrtav umoran kao da si zalutao u pustinji. Što me gledaš tako zamišljeno? Jesi li gladan? Zašto ne odgovaraš? ne izgleda mi niti da si žedan. Iako te to ne mora zabrinjavati, pošto ja imam vode za tri dana. Zašto šutiš? Nacrtaj mi ovcu. <laughs> Da ti nacrtam ovcu. <laughs> Znaš li ti, moj mali, da smo nas dvojica sami u pustinji, s mojom malom zalihom vode i da opasnost u kojoj se nalazimo nije mala? A ti kažeš, nacrtaj mi ovcu molim vas, molim vas nacrtaj mi ovcu. Imaš oči lijepe poput zvijezda i kada njima gledaš tako tužno, teško je ne shvatiti te ozbiljno. Zato ću ti učiniti povolji. Makar, makar mi još uvijek nisi objasnio odakle i kako si se pojavio ovdje. Odrasli uvijek zahtijevaju objašnjenja, a to djecu zamara. Molim vas... <laughs> Dobro, dobro. Nacrtat ću ti lijepog zmijskog cara koji je progutao slona. A, što kažeš? Neću zmijskog cara. On je strašan. Neću slona. On je jako velik. Hoću ovcu. Ja tako želim ovcu. <laughs> Hajde, hajde, neka bude po tvome. Nacrtat ću ti ovcu. Samo ja nikada nisam crtao ovcu. Zato... Znam, znam, ja ću ti nacrtati jednu lijepu kutiju. A u toj kutiji će biti ovca. Jesi li zadovoljan? To je ono što želim. Samo pazi da to ne bude ovca koja jede mnogo trave. Jer kod mene je sve tako maleno. Hoću ovcu koja nije velika, koja dugo živi i... Kakva je ono stvar? To nije stvar. To je moj avion koji se pokvario. I sada ga moram popraviti ako hoću odletjeti. To leti? A što ti radiš dok on leti? Letim i ja, u njemu, u avionu. Kako? Ti si pao s neba? Pa... <laughs> o, kako je to čudno. <laughs> znači da i ti dolazi s neba. <laughs> kako je to smiješno. S koje si planete? Znaš, Maleni, ja baš ne volim kad se smiju mojim neprilikama. Čekaj, čekaj. Rekao si da i ja dolazim s neke planete. Znači da ti dolaziš s neke druge planete? Da, zbilja. U ovome <laughs> nisi mogao doći iz velike daljine. A odakle dolaziš, maleni? Gdje je to kod tebe, a? Kamo hoćeš odnijeti moju ovcu? Kutija koju si mi dao ima tu dobru stranu, što može noću da je posluži kao kuća. Naravno, i ako budeš dobar dobit ćeš i konopac i mali kočić da je vežeš. Da je vežem. A zašto? Ako je ne vežeš, odlutaće će pa ćeš izgubiti. Kamo će odlutati? Ravno ispred sebe i ode. A to, kod mene je tako maleno. Ravno ispred sebe ne može se daleko stići. Imam ozbiljnih razloga da vjerujem kako je planeta s koje je došao dječak, asteroid B612. Odrasle osobe vole brojeve. Ako im kažete, dokaz da je dječak postojao je taj, što je bio divan, što se smiješio i što je želio da ima ovcu, jer kada netko ima ovcu, to je dokaz da postoji. One bi slegnule ramenima i smatrale vas djetetom. Ali ako im kažete, zvijezda s koje je došao je asteroid B612, e onda je to nešto drugo. Neće vam više dosađivati pitanjima. Ne treba im zamjeriti. Djeca moraju biti vrlo popustljiva prema odraslima. Ali ja, nažalost, ne umijem vidjeti ovcu kroz kutiju. Možda sam Možda sam pomalo sličan odraslim osobama. Biće da sam ostario. Dobro jutro! Ti si danas jako vrijedan. Već od ranog jutra popravljaš tu svoju stvar. Ovaj, ovaj avion. Znaš, ja jako volim zalaske sunca dobro uh, jutro, maleni. Hajde da gledamo zalazak sunca. Aha, treba čekati. Tu treba čekati. Ah, da, imaš pravo. Stalno mislim da sam kod kuće. Kod mene je sve tako maleno. Moja planeta je tako malena da je bilo dovoljno povući stolicu nekoliko koraka dalje i promatrati sutom kada god sam to želio. Bio sam jako tužan, a čovjek voli zalaske sunca kada je tužan. zašto si bio tako jako tužan? Vidiš, ovca jede šiblje, znači ona jede i cvijeće. Sve na što naiđe. Čak i cvijeće s trnjem. Da, čak i cvijeće s trnjem. Čemu onda cvijeću trnje? Ničemu. Trnje je čista pakost od strane cvijeća. Ne vjerujem ti. Cvijeće je slabo i bezazleno. Ona se brani kako zna. Cvijeće vjeruje da je strašno za svojim trnjem. Zašto to tebe toliko zanima? Zato što cvijeće milijunima godina stvara trnje. Milijunima godina ovce ipak jedu cvijeće. Zar nije vaša rat između ovaca i cvijeća? I ako ja poznajem jedan cvijet, jedan dragi, mali cvijet, kakvog nema niti na jednoj drugoj planeti, ako taj cvjet ovca može pojesti jednoga jutra? Zar to nije važno? Nisam znao da je to za tebe tako važno. I sada razumijem zašto si tužan. Ako netko voli jedan cvijet, tamo među milijunima zvijezda, to je sasvim dovoljno da bude sretan kada ih promatra. A ako, ako taj cvijet nestane, to to, je onda kao da su se odjednom sve zvijezde ugasile. Na mojoj planeti bilo je uvijek mnogo cvijeća. Sve bilo puno koje kakvi sjemenki iz koji su nicali izdanci kad bi im god palo na pamet. Opasno sjeme bilo jedino sjeme baobaba. Jer baobab je ogromno drveće čija se mladica ni po čemu ne razlikuje od ostalih ali kada naraste, njegovo korijenje je užasno veliko i širi se na sve strane. Od njega bi se moja mala planeta raspala. Zato sam je uvijek, svakoga jutra, čistio svoju planetu od mladica baobaba. Kada bih s time bio gotov, na red su dolazili vulkani. Na mojoj planeti ima mnogo vulkana, samo su oni mnogo manje od vaših. Na živim vulkanima podgrijavao sam doručak a na ugašenim čistio sam sve kanale kako bi u njih ušlo dovoljno zraka da oni živi kore kako treba. Jednoga je dana palo zrno. Ne znam odakle. Brzo je raslo. Odmah se vidjelo da to neće biti obična biljka ili cvijet. Biljka dugo nije pustila cvijet iz zelene čaške. Dotjerivala je laticu po laticu, polako i brižno. Hoću da se pojavim smežurana kao makovi. Hoću odmah da zablistam punim sjajem svoje ljepote. Činilo mi se da je vrlo tašta i kačipena. Jednoga jutra u času rađenja sunca... nisam se još sasvim razbudila. Oprostite, molim. Nisam još ni počešljana. Kako ste lijepi! Zar ne? Rodila sam se u istom trenu kada i sunce. O, onda, onda je vrijeme za doručak. Dopustite da vas zalije. Samo oprezno i polako da me ne pokvarite i da se ne ozlijedite na moje trnje. Imam četiri trna. <laughs> Neka samo dođu tigrovi. Ne bojim se njihovih kanđa. Ali na mojoj planeti nema tigrova. Osim toga, tigrovi ne jedu travu. <coughs> travu? Pa ja nisam trava. Oprostite. Ne bojim se tigrova nimalo. Bojim se propuha, da se ne prehladim. Imate li paravan? Paravan? Kako je taj cvijet kompliciran. A uveče pokrijte me staklenim zvonom. Oh, tu je kod vas tako hladno. Ondje, odakle ja dolazim. Ali kako se možete toga sjećati kad ste ovom došli kao zrno? <clears throat> da, da, dakle, paravan? Gdje je? O, odmah, odmah. Njezine riječi svačao sam ozbiljno. I bio sam nesretan što je takva. Nisam ju uopće trebao slušati. će treba samo gledati i mirisati. Ona je moju planetu obasjala ljepotom. Trebalo je po tome suditi, ne po riječima pod kojima se krilo toliko nježnosti. O, Cvijeće je tako puno suprotnosti. Bio sam odviše mlad, a da bi znao voljeti. Zato sam pošao na put. Zbog Zbogom. <laughs> Bila sam glupa. Molim te oprosti i nastoj da budeš sretan. Da li se ljutiš što odlazim? Ne, ja te volim, ali ti nisi to znao. Mojom krivnjom. A i ti si bio glup kao i ja. Evo zvona! Ne, ne, neću se prehladiti. Budi bez brige. Svježi noćni zrak koristi cvijeću. A životinje? Velikih se ne bojim. Imam trnje. A male moram upoznati. One će me posjećivati. Tko drugi? Ti ćeš biti daleko. Pa ja ne bih morao. Ne. Odlučio si da ideš? Idi. htjela da vidim kako plaće. Bio je to ponos i cvijet. A da, bit će da je tako. I pošao sam na put. Nakon nekog vremena spustio sam se na jednu planetu i moj prvi susret bio je vrlo naobičan. Bila je to sasvim mala i sićušna planeta. Tu je na tronu sjedio stari kralj. Njegov je plaš pokrivao gotovo cijelu planeticu. Bilo je jedva mjesta da stojim. Čini mi se da ovu moju planetu još od pamti vijeka nije nitko posjetio, ali sada mi izgleda da, da, da, da, da, da, dolazi jedan podanik da se pokloni mom kraljevskom veličanstvu. <laughs> kako me samo prepoznao kada me nikada ranije nije vidio. No, hajde, hajde, približi se, da te bolje pogledam. Aha, aha, lijepo, lijepo. Pokloni se pred kraljem. Tako. Je pristojno zjevati pred kraljem. Zabranjujem ti da zjevaš pred kraljem ali ja sam jako umoran. Moram zijevati. E, ako je tako, onda e, zapovjedam ti da zijevaš. Godinama već nisam vidio kako netko zijeva. Ali <laughs> sad sam se uplašio i sada više ne mogu zijevati. Hm, hm, hm, Mm, to je vrlo nezgodno, jer ti moraš ispunjavati moja naređenja, pošto sam ja kralj. Onda mm, ja ti naređujem da čas zjevaš, a čas ne zjevaš. Kako čudne naredbe izdajete? Ja sam pametan kralj i pošto se moje naredbe moraju izvršavati, ja dajem pametna naređenja. Sire, Oprostite što ću vas nešto pitati. E, naređujem ti da me pitaš. Nad kime vi vladate? O, nad svim i svačim. Što? Znači da vas i slušaju? Naravno, o, ja ne trpim neposlušnost, ne, ne. Htio bi da vidim zalazak sunca. Učinite mi to zadovoljstvo. Naredite suncu da zađe imat ćeš svoj zalazak sunca. Zahtijevat ću ga, e, ali po mojoj nauci o vladanju čekat ću da za to budu povoljni uslovi. A pa kada će to biti? <laughs> Čekaj da pogledam u moj kalendar mudrosti. <laughs> To će biti večeras oko 20 sati. E pa žao mi je veličanstvo, ali ja ne mogu čekati. Moram se žuriti dalje naput. Odlazim. Nemoj ići. E, mogao bi obići moju kraljevinu da mi javi što se gdje događa. Ja sam već star i teško mi je pješačiti. Ali ja sam već pogledao jednu i drugu stranu vaše planete. I sve je tamo u redu. Nigdje nema nikoga. Onda e, ostani da budeš moj, moj vrhovni sudac. Sudit ćeš e, samom sebi, a to je, to je najteže. Zato nije potrebno da ostajem ovdje. Sebi mogu suditi gdje je bilo? Sasvim sam siguran da na mojoj planeti živi jedan stari miš možeš suditi tom mišu od vremena do vremena, osudit ćeš ga na smrt. Njegov će život ovisiti o tvojoj pravdi. E, ti ćeš ga svaki puta pomilovati da bi ga sačuvao. E, znaš, samo je jedan. <laughs> Ali, ali ja ne volim izricati smrtne kazne. Ja, ja zbilja hoću da idem. E, pa onda slušaj moje naređenje. Imenujem te svojim ambasadorom i naređujem ti da putuješ. Napustio sam kraljevu planetu i krenuo dalje. Oho, ovo je neka neobična planeta. Ne vidim na njoj ništa drugo osim jednog fenjera i čovjeka koji ga stalno pali i gasi. Dobar dan! Tko ste vi? Zašto ste ugasili svoje fenje? Takva je naredba. Ja sam fenjerđija. Dobar dan. Što je to naredba? To da ugasim fenjer. Dobro večer. Zašto si ga opet upalio? Takva je naredba. Ne, ne, ne razumijem. Nema tu što da se razumije. Naredba je naredba. Moram ga ugasiti. Dobro jutro. Strašan zanat. E, nekad je to imalo smisla. Gasio sam ujutro i palio uveče. Ostatak dana mogao sam koristiti za odmor, a ostatak noći za spavanje. A od tada se naredba promijenila? A, e, ne, ne, nije se ona promijenila. U tome i jest muka. Dobro večer. Planeta se iz godine u godinu okreće sve brže, a naredba ostaje nepromijenjena. Dobar dan. I onda? I sad kad se okreće put u minuti, nemam više uopće odmora. Palim i gasim put u minuti. Dobro večer. Kako je to smiješno. Kod tebe dani traju jednu minutu. O ne, nije to ni malo smiješno. Već mjesec dana nas dva razgovaramo. Moram ugasiti fenjer. Dobar dan. Znaš, ja znam način kako bi se ti mogao odmoriti. Ako hoćeš... Hoću. Kako da neću? Kako? Pa, tvoja planeta je tako mala da je možeš obići u tri koraka. A sunce na njoj izlazi i zalazi svake minute jer se brzo okreće. Dobro večer. Kada budeš htio da se odmoriš, ti stalno korače tako da si na sunčenoj strani i onda nećeš morati tako često paliti svoj fenjer. Kada se odmoriš, ti stani, pusti da sunce zađe pa onda upali svoj fenjer. E, to mi ne pomaže. Od svega najviše volim spavati. Dobar dan. E, pa žao mi je, jer ti si mi jako simpatičan. S Bogom! S sretan put. Dobar večer. Iduća planeta na koju sam pao bila je veća od svih koje sam posjetio. Popeo sam se na vrh neke planine i viknuo. Ohoj! Dobro večer! Veče! Tko je tamo? Budimo prijatelji! Ja sam sam! Ja sam sam! Smiješno. Ovdje ljudi nemaju malo mašte. Samo ponavljaju ono što im kažeš. Ks. To nisu bili ljudi. Ks. Neko tko? Tvoj glas koji se vraća. Jeka. Gdje si? Odakle govoriš? Tko si ti? Pogledaj na zemlju, preda se. Što? Oj, kolik blijedi mjesečine u pjesku. To si ti? Da, to sam ja. Zovem se Zmija. Zmija. Upamti to ime. Mislio sam da ću ovdje naći ljude. Koja je to planeta? Zemlja. Pa zar ovdje nema nikoga? Na zemlji ima, ali ovo je pustinja. U pustinji nema nikoga. A gdje su onda ljudi? U pustinji si nekako sam. I kod ljudi također. Smiješno izgledaš. Tanka si kao mali prst. Ali sam zato moćna. Moćnija nego prst najmoćnijeg vladara. Mislim da nisi jako moćna nemaš ni nogu. Ne možeš putovati. Ja te mogu odnijeti dalje, mnogo dalje nego jedan brod. Koga ja dotaknem, taj se vraća u zemlju iz koje je došao. Ali ti si tako čist. I dolaziš sa zvijezda. Gledaj kako sjaju. Možda su zato osvjetljene da bi svatko opet pronašao svoju. Moja je upravo iznad nas. Gledaj. O, kako je daleko. Žao mi te. Tako si slabašan i krhak. Na toj zemlji od granita. Ako jednog dana požališ za svojom planetom, a nećeš se moći vratiti, ja ću ti pomoći. da. ja ću ti pomoći. Ja ti mogu pomoći. Shvatio sam. Ali zašto uvijek govoriš u zakonetkama? Jer ih rješavam sve. Pokaži mi put do ljudi. Za sada. Ravno, uvijek samo ravno. Laku noć. S Bogom. Doviđenja. Krenuo sam dalje jednom se mnom pruži lijep urežen cvjetnjak. Bilo u njemu mnogo na hiljade cvjetova. I nisam vjerovao svojim očima. Svi su oni bili jako slični mojemu cvjetu Dobar dan! Dobar dan! Dobar dan! Dobar dan! Dobar dan! Tko, tko ste vi? Mi smo ruže. Ruže. Mi smo ruže, A ja sam vjerovala da sam bogat. Da je moja ruža jedinstvena, a, u stvari imao sam jednu običnu ružu. ovdje ima na hiljade istih takvih ruža. baš ni za što. Tko, tko si ti? Ja sam lisica. Dođi, dođi bliže da se igramo. Tako sam sam i žalostan. Ne mogu, nisam pripitomljena. Što to znači pripitomljena? <laughs> Ti nisi odavde, vidi se odmah. Što tražiš ovdje? Ljude ljude. oni imaju puške i love, to mi ide na živce. Osim toga oni love kokoške, to im je jedino zanimljivo. I ti tražiš kokoške? Ne, tražim prijatelje. Što to znači pripitomiti? O, oh, to je nešto gotovo zaboravljeno. To znači mm, uspostaviti odnose. Odnose? Pa da, <laughs> Evo, ti si za mene sada dječa kao i tisuće takvih. I ja te ne trebam, <laughs> ni ti mene. Ja sam za tebe samo lisica kao i tisuće takvih. Ali ako me pripitomiš, ti ćeš za mene postati jedini na svijetu. I ja za tebe. Počinjem razumijevati. Imam jednu ružu. Mislim da me ona pripitomila. Može biti, svašta ima na toj zemlji. O, ne na zemlji. Na nekom drugom planetu. Da. Ima li tamo lovaca? Mm -mm. Zanimljivo. A kokošaka? Ni njih. Oh, ništa nije savršeno. Moj život je pomalo jednoličan. Ja lovim kokoške, ljudi love mene. Sve su kokoške slične jedna drugoj i svi su ljudi slični jedan drugome. Pomalo se dosađujem. Ali ako me pripitomiš, moj će život prosjati suncem. Kako to? Tako. Šum tvojih koraka ću na jednom razabirati u šumu tisuće koraka. Što više, to će za mene postati glazba Pogledaj polje žita. Ja ne jedem žito, za mene ono beskorisno i ne podsjeća me ni na što. Ali ti imaš zlatnu kosu. Ako me pripitomiš, dogodit će se nešto neobično. Žito će postati zlatno. Uvijek će me sjećati na tebe. I ja ću voljeti šapat vjetra u žitnom glasju. Ako hoćeš, Pripitomine. Rado, ali nemam vremena. Htio bi naći prijatelje i još mnogo toga upoznati. Upoznaje se samo ono što smo pripitomili. Ljudi više nemaju vremena da bilo što upoznaju. Kupuju gotove stvari u trgovinama, ali trgovina prijatelja nema. <laughs> Zato ljudi više i nemaju prijatelja. Ako hoćeš prijatelja, pripitomi me. Kako? strpljivošću. Najprije ćeš sjesti malo podalje, baš kao sada. Ja ću te promatrati krajičkom oka. ne govori. Govor je izvor svih nesporazuma. Onda ćeš doći malo bliže, još, još bliže i napokon sasvim blizu. smo prijatelji. Da. A kada dođe čas rastanka, zaplakaću. Nisam te htio ražalostiti. Samo si htjela. me. Eto, sve ti to nije donijelo nikakve koristi. Naprotiv, sjeti se zlatna žita. Pogledaj ruže i vidjet ćeš da je tvoja ruža jedina na svijetu. Za rastanak evo ti mog poklona. ću ti jednu tajnu. Vrlo je jednostavna. Samo se srcem daleko vidi. Bitno je nevidljivo za oči. Ljudi su je zaboravili, ali ti ne smiješ. Jer zauvijek si odgovoran za ono što si pripitomio. I za svoju ružu? I za svoju ružu. Spokom, netko dolazi. Bježim! ljudi s tvoje planete pet hiljada ruža samo u jednom vrtu, a nisu u stanju da u njima nađu ono što traže. Ali, reci mi, da li ti se sviđa moja priča? Nisu u stanju da nađu. Tvoja priča je lijepa. A tvoje obećanje? Kako obećanje? Pa, obećao si mi nacrtati brnicu za ovcu da ne bi pojela moju ružu kada se vratim na svoju planetu. Ti? Ti imaš namjeru da me napustiš? Nacrtaj mi brnjicu. Hoću. Nacrtaću ti brnjicu. Ali reci mi istinu. Ti si pao na zemlju ovdje sasvim blizu. I ovdje si razgovarao sa zmijom. Znaš, tačno iznad nas je sada moja zvijezda. Samo ona tako malena da ti je ne mogu pokazati. Ti se vraćaš svojoj ruži? Ali tebe sam zavolio. Zato ću ti nešto pokloniti. Kada budeš tužan, ti ćeš po noći gledati zvijezde. Biće ih milijuni i za sve ljude one će biti jednake. Samo tvoje zvijezde neće biti kao druge. Ti će znati da sam ja na jednoj a ja ću zbilja biti tamo i ću se pa će se tebi činiti kao da se sve zvijezde smiju. Otvorit ćeš prozor i gledat ćeš u zvijezde, a tvoji će prijatelji biti iznenađeni kada te vide da se smiješ, gledajući u zvijezda na nebo. Oni će misliti da si ti lud. A sada s Bogom. Sutra ujutro popravit ćeš mašinu i odletjet ćeš. Znam to sasvim sigurno. Bolje da ne bude sa mnom kada se ono bude događalo. Izgledat će kao da sam bolestan. Kao da umirem. Ali to neće biti istina. Moja planeta je vrlo daleko i ne mogu ponijeti ovo tijelo. Suviše je teško. Ono će biti kao stara napuštena ljuštura. <laughs> Stare ljušture nisu tužne. Ja ću tada već biti na svojoj planeti u svoju ružu. Znaš, njena četiri mala trna nisu dovoljno da je brane. A i moji vulkani moraju biti očišćeni. I gledat ću zvijezde. Pa ako budeš pažljivo gledao, možda ćeš vidjeti onog fenjerđu kako pali i kasi svoj fenjer. Zavolio sam te, Malini. Mislim da si me pripitomio. Eno ide moja prijateljica zmija. Jako čezem za svojom planetom. Spokom, vrati se svojoj mašini jer zmije mogu biti jako zlobne. Bio bi onda jako nesretan. A i ti hoćeš da se ja vratim na svoju planetu sretan. Zato se i vraćam. Idi. Sada ću razgovarati sa zmijom. S Bogom. I hvala ti što si otišao. sada, naravno, prošlo je šest godina. Još nikada nisam pričao ovu priču. Sada sam se malo utješio. To jest ne sasvim. Ali znam da se on vratio na svoju planetu. U zoru poslije našeg rastanka nisam pronašao njegovo tijelo. Nije bilo tako teško. A ja Volim noću slušati zvijezde, kao pet stotina milijuna zvončića. Za vas koji isto tako kao i ja volite malog dječaka, nije svejedno. Da li je negdje tko zna gdje, jedna ovca koju ne poznajemo, pojela jednu ružu ili nije? Pogledajte jednom zvijezdano nebo i zapitajte se, da li je ovca pojela ružu ili nije. I vidjet ćete kako se sve mijenja. A nijedna odrasla osoba neće nikada razumjeti da je to toliko važno. I još nešto. Ako vas ikada put nanese u pustinju Afrike, i ako tada jedne noći tačno ispod zvijezde ugledate dječaka koji ima zlatnu kosu i koji se smiješi i koji ne odgovara ako ga čovjek pita. Budite onda dobri. Nemojte me ostaviti tako tužnog. Napišite mi brzo da se on vratio.